igor idiagu jadanik hautetxi sumaitei, e, jakiteko zer gehi egin hori buz, eta elkarte sumaitek uh, e, ataketie uh, e, erabaki hori, garrete prefesto estatian eta nahiz eta Europak, Europako hausitegiek erraiten dien, horako neurriak ez txela hartzen ahal, sei hilabetentako baizik, eh? Europako Komisionian e, autorizazionia ikira, nahiz eta hoi e, delibiatuik eabakik Europako hausietan. Estatu frantzerak konzei eta berriz e, e eta konzei eta mui Oui, mais en cas de menace réitérée, va dire la droite à Itzina, Seratuk et Tchekitseko. On dit, bai est-ce tatuek hartzen duten erabakia dutuk, eta guk, bon, errandu dan bezala, ardura handi horier, ez diagu ez unartzen, eta ez e, komprenitzen, zenta e, e, e frankoen den boane, aizago egiten gitean, aizuetik.